ina amfanin wahala da kuka sha shekara da shekaru kuna kintsa kanku amma ga yadda karshen mu ya kasance ai abin kunya ne a gare ku a ce yaron shamuri ne ya kama mu ya tsare mu a cikin keji sai ka ce wasu tsuntsaye alhalin mun kasance jarumai a doron kasa yayin da markahul sabu zai zo na azancansa sai samara ta ce ya kai dana kai sani cewa ka da mage bayan ka bane tsare mu a cikin wannan keji baya nufin karshen rayuwa ka yi sani cewa ƙanƙanin kuskure ga da kago na iya jawo kubutan haba ɗana kada ka zama mai yanke kauna da samun bukata ka kasance mai taurin rai da ƙarfin zuciya kamar yadda mahaifinka ya kasance har ya samu nasara akan sarki da wamul huzbur ko da jin wannan batu sai markahul sabu zai ce yawa ummina ga dama ta samu sai ki bani labarin gwagwarmayar mahaifina yanzu samar ta ce kwarai kuwa yanzu ne muke da isasshen lokaci ta dubi boka jinshen da boka sulbayin ta ce kuma sai ku saurari wannan labari da za ku karu nan take ta gyaran murya ta fara kwararo zance kamar haka lokacin da sadauki larkul ya kama hanya ya nafi jejjera inda boka fasaula da yake sai da ya shafe kwana uku cir yana tafiya a sararin samaniya sannan ya sauko kasa ya dira wani jeji domin ya da zango kasancewar tafiyar kwanaki goma sha uku zai yi ya iso jejjera malas abinka daga jeye ko da yake shingida gindin wata bishiya sanyin inuwar ta ya buge shi sai kama bacci a daidai lokacin da wasu aljanu dangin mayu su 140 suka zo gifta ta wannan jeji suna ba su neman abin tabawa ba zato sai suka hango larkul a kwance karkashin bishiya yana ta sharar barci abin sa. tun kafin su sako kasa suka fara rarraba sassan jikinsa a baki wanda ya ce ni da ido wancan ya ce ni ne da hanci wani baki wani kunni wani kaba wani kwakai har ma mai bukatar kayan ciki nan take gaba ɗayan suka dira a gabansa har su ya kai hannu da niyyar ya ga abin da yake so sai suka janye su cikin sauri da firgita ba komai jawo hakan ba face ganin wata sihirtaccen laya a wuyan larkul ita dai wannan laya magani ce ta mayu duk mayan da ya kuskure ya taɓa jikin mai irin wannan laya to nan take jikinsa zai tsogai nan fa mayin nan suka cika da bakin ciki domin sun ga samu sun gare shi babban cikinsa ya ce kai ku zo mu tafi ba mu da rabo a jikin wani ko da jan haka sai karamin ciki ya ce kai ne dai ba ka da rabo mu kan sai mun yi iyayen zuwa ce dabara ce da mu yadda za mu iya cinye shi ba tare da mun halaka ba karamin ya ce abin da za mu mu jefa masa raga ta ci kuikuye shi yadda ba zai iya gudu ba in ya so sai mu ɗauke shi mu je mu jefa shi cikin kejin da muke kiwon irinsa waɗanda ba ɗaya bayan ɗaya muna yanka kullum muna ci idan muka yi haka sai mu dubi ɗaya daga cikin fursunonin wanda ya fi shi ƙarfi mu siyarce shi mu haɗa su faɗa yadda zai cire wannan layar da ke wuyansa kun ga shi kenan sai mu zaƙulo shi cikin ruwan sanyi mu ci ko da jin wannan shawara sai duk sauran su aminta nan take suka jefa masa raga ta lallafe shi sannan suka busa masa hodar banju ya shaƙa kawai sai suka yi wa ragan nan kama kama suka sama da shi suka yi ta tafiya a sararin sama har tsawon rabin sa'a sannan suka sauko suka dare kan wani dogon dutse inda suka gina gidansu fiye da shekaru ɗari babu wani mahaluki ne sai gifta ta wannan jeji mutum ko aljan ba tare da ya zama abincin mayin aljanun nan ba gaba ɗaya jejin garin guda na mayu ne kai ko tsuntsu ne ya gifta sai dai a ga ya faɗo ƙasa shi kaɗai saboda tsananin mai ta aljanu waɗannan aljanu da suka sa tullar larkul 'yan gida ɗaya ne kuma mahaifiyarsu ce kada sarkin garin nasu sunan babban su ya muzu shi ku karamin cikin nasu sunansa kanzur lokacin da su ya muzu suka iso gida ɗauke da aljanin lankul mahaifiyarsu kadura ba ta gida tana can da sarki inda ta iske cewa a wannan rana ciwon sarki ya tsananta dama shekararsa guda a kwance yana jiya babu irin maganin da ba yi ba amma sauki ya ki samuwa Yayan da jakadiya kadura ta shiga ɗakin da sarki ke kwance sai ta durkusa sa ta gaishe shi tare da ya masa sannu sarki ya juyo sa da kyar ya dube ta ya amsa sannan ya ce yake jakadiya ki sani cewa jiya na yi mafarki kin kama wani magani na sha na samu lafiya me zai hana ki je ki kawo min wannan magani na sha yanzu ko da jin haka sai mamaki ya kama kadura ta ce habaran kai dade ka sani cewa shi mafarki bai zamo gaskiya kuma na rantse da darajar shekaru na ban san wani magani da zan kawo maka ka sha ka warke daga wannan cuta ba sarki ya numfasa ya ce yake kadura ki saurara da kyau ki ji abin da zan gaya miki a cikin mafarki na an nuna min yadda zaki samu abubuwan da zaki haɗa wannan magani abubuwan ko guda uku ne abu na farko shine majinan zakanyar kududdufin kankara abu na biyu kuwa shine harshen tsohon kada wanda ya kowanne tsufa a duniya abu na uku wanda shine na ƙarshe gashin kunnen sarkin aljanu na birnin hindu sai Libiya ya ke jakadiya duk duniya babu mai iya samu waɗannan abubuwa sai ke haka na gani a mafarki na na rantse da darajar karagata in dai kika samo min waɗannan abubuwa kika haɗa su waje guda kika jika na sha zan warke su mun in ko na warke zan baki karagata ta sarkin mayu sannan na mallaka miki dukkan dukiyata barorina da kwankina. kuma na zama babban hadimi a gare ki wato kin ga kenan mai doki ya koma kutri yayin da Kaduna ta ji wannan batu sai ta zazzaro idanu cikin alamun firgita ta ce ya kai wannan sarki kai sani cewa samun majinar zakan ya kududdufin kankara ba karamin aiki ba ne. domin ku abu ne mawuyaci ka gamu da ta kama zaki saboda cikar koshin su. haka kuma kai sani cewa akwai tekuna kogi kogi da koramai bila adadin a cikin faɗin duniyar nan yaya za a yi na gane inda kadan da ya fi kowanne tsufa yake alhalin ban san iyakar adadin kadojin duniya ba balle har na je inda yake na kashe shi na yanko harshensa ka sani cewa a halin yanzu babu wani sarki mai karfin sarkin aljanu na kasar hindu face da wamul huzubar a duniya kuma babu wani gidan sarauta mai cikakken tsaro irin nasa ta yaya zan iya shiga masarautarsa har na isa tarakarsa na iske shi da cizgo silin gashin kunnensa guda bakwai ko da ku yana bacci ne ba tare da ya ji ba tabbas ka haɗa da babban aiki mai tsananin wahala wanda ko mai hatsi aljani bai isa ya aikata shi ba sarki ya ce ya ke kadura ki je dai ki jarraba za ki iya wannan aiki domin ku ban taɓa yin mafarkin abu ba ba tare da ya zama gaskiya ba da wannan kalma kadura ta sallama da sarki ta tafi gida zuciyarta cike da sake-sake al'amarin siya, a ko da zuwan su gida sai suka buɗe kejin nan suka jefa larkul a ciki suka kulle ko da jefa shi sai ya akan wani dan sadokin aljani wai shi gurbur shi ma gurbur kadura ce ta ɗan wani tarko ta kamo shi ko da ta ga kosashe ne sosai sai ta fasa cinye shi ta nufin ajiye shi zuwa ranar da za a yi bikin wata aminiyarta dan a samu isasshen naman walima lokacin da aka jefa kan gurbur shi ma yana bacci ne dan an hura masa hodar banjo nan take sai amuzu suka zo suka kewaye kejin da sular kulke ciki suna tsira musu gidan kanzir ya dube sai ce hakika waɗannan aljanu da ganin su suna ɗaya daga cikin jaruman aljanu ba shakka faɗan su zai daɗin kallo kuwa zai fi kyau mai sauri mu tashe su daga baccin nan mu haɗa su faɗin don mu ga yadda za ta aiki Ko da aka saya musu da sauran yan uwansa suka amince nan take ya musu ya wani sihiri ya watsa musu ruwa take suka farka daga baccin lokaci guda ko da gurbar ya gallar kul a kansa sai fusata ya wurgi da shi yace ashe har rashin kunyar kanana aljanu ta fara zuwa kaina kai ko waye me kake takama da shi har da zaka yi mataki da mu larkul ya dago kai dubu gurbar ya ga cewa tunda yake a duniya bai taba ganin murguje da katon aljani ba kamar wannan duk irin girman kejin da suke ciki sai da ya zama da cewa kansa na tabo saman kejin saboda tsawonsa ba tare da jin wani tsoro ba garkul ya ce kai ma wane ne kai har za ka wurgi da tamkar kai wurgi da shara ka sani ni ma halitta ne kamar kai mai kima da yanci ko da haka sai gurgur ya fusata ya kawo larkur ma cikin zafin nama ya kubce ya wuce ta cikin karkashin kafafunsa dan fa suka fara artabo gurgure ya ta kai kaiwa kun laushi da mangari shi ko rinka zillewa yana shin matarsa yana mai da martani a haka ne ya samu lagon gurgure ya masa lilis al'amarin da ya sa su ya muzu yin sowa da tafi kenan domin hakika ya burge su ya kuma matuƙar ba su mamaki har ma suka manta da mutum a cire layan nan da ke wuya bayan larkur ya gama galabaitar da gurgur ne ya zauna yana haki nan take ya dawo cikin hayyacinsa ya tuna cewa shi ba akan hanya yake ta zuwa jejin malas dan ziyartar boka wulaka ba ya aka ma ya gaishe a nan wani wuri daban waye ya sa shi cikin wannan keji har ya faɗa da wannan kasuwar gumin katar sannan ne ya nutsu ya leƙa da fuskarsa ta cikin ragar kejin inda yake jiyo sowa ya arba da su nan take hankalinsa ya gunzuma ya kwarara uban ihu cikin tsananin bakin ciki wannan ihu da ya firgita su suka ja da baya tsorace dan gani suke kamar zai iya babballe kejin ya fito ya halaka su gaba daya duk da kasancewarsa dan kankani a kansu tamkar dan tsako da shirwa a daidai wannan lokaci ne ka dura ta iso ko da ta ga 'ya'yanta a sun yi curko-curko a gaban kejin nan sai ta daka musu tsawa ta ce hukumar me kuke a gida har yanzu ba ku tafi farauta abin da za mu ci ba yadda suka ji wannan tambaya sai duk suka rugo gare ta ya mu zai ce yake ummi na ki sani cewa tun ɗazu muka dawo daga farauta amma fa yau ba mu samu komai ba face wani takadarin aljani mai tsananin basira da jaranta don ku yanzu ne ya gama yau gurbar dukan tsiya har ya galabaitar da shi ainihin ko da jin wannan batu sai ka dura ta ruga inda kejin yake ta ɗauki kejin da hannu ɗaya ta ɗora shi bisa ɗayan ta ƙura Larkul idan bayan ta kare nazari a kansa sai ta ce ya kai wannan aljani menene ka? ba tare da wata gardama ba ya kwashe labarinsa tun daga farko zuwa karshe sanar da ita ko da zo ƙarshen labarin sai ka dura ta ajin numfashi ta ce ni ko inda za ka biya min wata bukata da na taimaka maka ka samu nasara akan sarki da wa mu uzbur domin na san sirrin yadda za ka iya halaka shi ko da jin haka sai larkul ya ce na rantse da darajar iyayena zan biya miki bukatar muddin zaki biya mun ta. Kaduna ta ya kai wannan aljani mai basira kai sani cewa halin yanzu sarkin mu na cikin matsananciyar rashin lafiya ba zai warke ba har sai na nemo abubuwa guda uku na jika masa yaki idan har ya warke ya alƙawarin zai bani sa da dukkanin abin da ya mallaka abu ukun da za a samo su ne majinar zakan ya kududdufin kankara sai harshen tsohon kadan da ya bi kowanne kada tsufa a duniya da kuma gashin kunnen sarkin aljanu na birnin hindu sai idan har ka kawo min waɗannan abubuwa guda uku ni kuma zan sanar da kai inda kurwa sarki da wamul huzubar take da zarar ka riske wannan kurwa sai ka ɗauke ta ka sa cikin batta ka ɗaure ba za ka sake buɗe ta ba sai a lokacin da kake fafata yaƙi da dawamul huzubar in dai idanuwansa suka yi arba da kurwar hannunka take zai faɗi ƙasa matacce sa'ad da kadura ta zo na ta, sai Lankul ya numfasa ya ce yake wannan uwan mayu ki sani cewa waɗannan abubuwa guda uku da kika lissafa suna da matuƙar wahalar samu amma duk da haka zan je na nemo su na kawo miki ko da ko zan rasa rayuwata abinda nake so da ke kawai ki kasance mai cika alkawari kuma kada ki wadare ni ya zama na bayan na sha wahala na samu abubuwan ku cinye ni kadura ta ce na rantse da darajar iyaye da kakanni na zan kasance mai cika maka alkawari kuma ba zan yaudare ka ba ko daga na haka sai shi ma gurgure ya ce yake wannan uwar mayo me zai hana ni ma ki buɗe ni na fito ko na yi masa a bisa wannan gagarin matafiya da zai yi don biyan bukatunki tabbas zan zama mai taimako a gare shi kadura ta dubi ƴaƴanta ta ga duk yunwa suke ji kuma babu gidan face larkul da kurkur sannan ta dubi larkul ta ce ka ji abin da ɗan uwanka ya faɗa shin kana bukatar sa ya murmushe ce ina bukatar sa domin akwai inda basira ta ba za ta yi amfani ba sai tsagwaron karfin dantse na take kadura ta sake bude kejin gurbur ya fito sannan ta dakawa sai a tsawa tace ce ko kuma ku sake fita farauta ku nemo abin da zamu ci na harunta muku wannan cikin fushi sai a suka ɗauki fuka su suka yi sama suka luluka cikin gajimare ba tare da bata lokaci ba kadura ta sallama da sallar kol ta da su kada ku bangaren da 'ya'yana suka bi domin inda suka yi arba da ku sai sun cinye ku ya kai larkul zan kasance mai sauraron dawowarku don cika burina da naka gulgul ya ce ni dai daga can gaba zan kara ba zan sake dawowa na ba wanda jan haka sai kadura da lanko suka bushe da dariya kadura ta ce karka damu ai ko ka ba zan bari a cinye ka gulgul ya ce haba wa ai da ma can tsautsayi ne ya kawo ni yanzu kuma tsautsayin ya tafi da ni ba zan yadda wani tsautsayin ya dawo da ni ba sai duk suka bushe da dariya ba tare da wani bata lokaci ba larkun Da kurbura suka buɗe fuka-fukansu suka tashi sama maimakon su yi gabas inda su muzu suka yi sai suka nufi arewa suka ta tafiya ba ji ba gani sai da suka shafe sa'a uku suna tafiya a cikin sararin samaniya ba tare da ɗayansu ya ce kala ba sannan gurbur ya yi gyaran murya ya ce ya kai larkur washin yanzu ina za mu fara zuwa wanda jin wannan tambaya sai lalkur ya numfasa ya ce kai sani cewa ban baro garinmu ba sai dan isa jejin ramalas wajen boka fasa wulaka ba lalle ina kan baka na sai na je gare shi sannan zan tafi neman waɗannan abubuwa guda uku don biyan bukatar uwar mayu ban amince na tafi tare da kai ba sai dan na ci rayuwarka yanzu ka samu yanci kana da dama ka tafi duk inda ka so yadda gurgur ya ji wannan batu sai ya ce ya kallar kul ka sani cewa ni ma abocin son ganin abubuwan alajabi ne lalle zan so na ga yadda za mu samu waɗannan abubuwa guda uku masu wahalar gaske kuma zan so na ga yadda za ka samu nasara a kan sarki dawamun huzubur ko da ku zan rasa rayuwata dalkul ya murmushi ce hakika ana son yin tafiya da irin ku maza masu buri da dakakken zuciya haka dai dalkul da gurbur suka ci gaba da tafiya har tsawon kwana uku sannan suka iso jejin malas ba tare da sun sha wahalar nema ba suka ga gidan boka fasau kama wanda ke bisa wani dogon tsauni kai tsaye suka isa wajen suka sauka a kofar gidan saukar suke da wuya sai suka ga kofar gidan ta buɗe da kanta wani hadimi ya fito ta cikin ta yana mai murmushi a gare su yace shugaba na ya ce ku su ciki yana jiran ku suka bi hadimin a baya har suka isa wata kasaitaccen fada mai cikar kawa da shigar su wajen suka yi arba da boka wala hakamar zaune shi kadai bisa wani buzin tsafi akan iska fasawul hakamar ya kasance aljani mai matsakaicin girma kuma mummuna ne na gaske yana da kunnuwa falafala masu kama da ganyen ayaba guda goma sha biyu shida a bangaren kumatun dama shida kuma a bangaren kumatun hagu hannayensa gajeru ne yan gudulgudul guda biyu haka ma kafafunsa suke kansa kwaran kwalele ne kamar zai iya rinja gangan jikin su da kasa ko da fasahul haka da ya arba da su sai bushe da dariya ya ce lale marhabin da zaratan samari mazan yau hakika kuna kan gane ku kuma kuna dab da samun ɗaukaka muddin zuciyoyinku ba su kare ba sai suka risuna suka kwashe da su sannan larkur ya buɗe baki zai yi magana sai fasawul haka ba ne tarannin bakinsa ya ce kada ka ce da ni komai na san da abin da ke tafa da ya kai larkur bin sabus ka sani cewa ka wahalar da kanka da ka zo gari domin samun nasarar ka na ga samu waɗannan abubuwa uku da ka dura uwar mayu ta sanar maka ko da yake zuwan naku nan zai matukar taimaka muku don kusan inda za ku je ku samo abubuwan guda uku kuma za ku san irin haɗarin da ke wurara, ku yi sani cewa ba za ku samu majinar zakanyar ku daddafin kankara ba har sai kun je wani jeji da ake kira darul kirtab daga nan zuwa can tafiya ce ta kwana ɗaya da yini guda idan kuka bi kudu ita dai wannan zakanya tana rayuwa a cikin wani daskararren rafi ne mai ruwan kankara kullum hancinta a cikin yayyan majina yake kafin ku isa inda wannan zakanya take akwai muggun dodanni masu tsananin faɗi da tsawo saboda tsananin su suna iya tafke mutum ko aljinsu ɗaga shi sama su kara shi kusa da rana ya gasu tamkar an sa shi a cikin wuta sannan su cinye shi komai zurfin teku idan waɗannan dodanni suka shige ta ruwan na kawa iya gwiwa su ne shi ko kanin da ya muku wannan kada tsufa a duniya na can bahar ikulum daga nan zuwa can tafiya ce ta kwana arba'in a sararin sama idan kuka bi bangaren arewa kafin ku je inda wasu mugun tsuntsaye suke waɗanda ba sa barin komai ya gifta ta sararin samaniya su dai waɗannan tsuntsaye jikinsu ya fi dutse kwari duk abin da suka shafa da bakin su take abin zai kama da wuta ya narke ko da ku abin ya kasance dutse ne tsuntsayen guda hudu ne rak ɗaya yana tsayawa a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu ɗayan kuma a arewa duk ta inda mutum ya biyo sai sun ritsa shi ba zai kubuce musu ba su ma waɗannan tsuntsaye ban san yadda za ku iya tsira daga sharinsu ba al'amarin gidan sarautar sarkin aljanu na birnin hindu kuwa abu ne mai ɗimbin masifu in ban da sarki da wamul huzbul ba a taɓa samun wani mahaluki da ya shiga tiraka sarkin ba saboda tsananin tsaron da aka bata na sihiri sarkin na yin bacci ne sau ɗaya a cikin kwanaki talatin kuma ranar asabar ɗin farkon wata yake yin baccin da daddare tare da wata kyakkyawar mace bil adama mai suna sharmila ainihin sharmila ya ce da sarkin birnin hindu na biladama da karfin tsiya sarkin aljanin ya karɓo ta kuma ya tsare ta a matsayin kuyangarsa a duniya babu abin da wannan maƙetacin sarki ke so sama da sharmila kuma babu abin da yake son ta dinga yi masa face susar gashin kunnensa yayin da ya so ya bacci in ban da sharmila babu wanda zai iya cire silin gashin kunnen sarki ta ku ya zauna lafiya lalle idan kuka shiga tirakasa sai kun jira ya bacci sannan ku nemi haɗin kan sharmila ta tsinko muku gashin kunnen silibiya a tare da ni akwai sandar da zan baku ku rike kuna tare da ita za ku samu damar shiga har cikin tirakar sarki ta kurku duk tsanani kada ku yarda ku rabu da sandan nan har ku fito daga cikin masarautar sa'ad da boka fasahul haka ba ta zo na azancensa sai larkul da gurgur suka dubi junansu cikin tsananin jimami da karen zuci gurgur ya ajiye zuciya ya ce haƙiƙa masifin da ke cikin wannan tafiya tamu sun fi gaban tunanin wani maluki ni kan ban ga hanyar da zamu iya samu nasara ko da jin haka sai lankur ya ne fuska ya daka gurbur tsawa ya ce kai ragon maza kai sani cewa matsoraci fa ba shi zama gwani batun nasara ko rashin ta bai taso ba ni kam in dai bukata za ta biya are ba a bakin komai ke ba na rantse da darajar iyayena na sallama jini na don kare mutuncin yar uwata gimbiya hashlaik ko gumi ko ɗari ko ruwa ko iska ba za su sa na ja da baya ba Lallai, sai na dangana da waɗannan wurare uku na samu abubuwan da ake bukata Nakul ya sake duban fasahul hakama da yace ya kai wannan boka kai sani cewa sallama ka kaɗai nake jira na tunkari wannan gagarin aiki ko da haka sai boka fasahul hakama ya tuntsire da dariya sannan ya tsari. wata farar sanda siririya mai siffar kan agwagwa ta bayyana hannunsa dan take mika sanda ga Larkul yace ka rike wannan sanda da kyau ita ce za ta zama fitilarku yayin da ku shiga duhu ita ce za ta zama garkuwar yayin da aka far muku kuma ita ce za ta zama abin ku yayin da kuka gaji da tafiya ba tare da kace na ce ba Larkul ya karɓi wannan sanda sannan ya ban kwana da boka fasawul hakamat suka fita daga cikin gida shi da gurbur suka tashi sama suka darba bangaren kudu don isa jejin darul kirtan kamar yadda boka fasawul hakamat ya faɗa sai da suka shafe kwana guda da yini ta sannan suka iso dajin tun daga nesa suka hango waɗansu dogoya tsaunuka a cikin wani tafkeken kogi gurbur ya cika da mamaki ce lalle wanda bai yi yawo ba a duniya bai more kan duba. ya kai lalkur ka dubi waɗansu irin tsaunuka can masu tsananin tsawo tun da nake a duniya ban taɓa ganin irinsu ba har da lankura ji haka sai ce kai sha sha sha duba da kyau ai ba tsaunuka ba ne dudannin nan ne waɗanda boka fasa haka da ba mu labari ko da jin wannan batu sai jikin gurbur ya kama karkarwa tsoro ya bai shi ya yunkura da niyar ya juya da baya lankura ya rikoshe ce babu inda za ka da kai da ka biyo ni lalle ko da abin da zai same ni to ya same mu tare gurgur ya tattaro sa gaba ɗaya bincike hannunsa daga nanar kur amma sai ya ta mau tamkar an ɗaure shi da sarka kawai sai fashe da kuka ce ya kai larkur na gama ka da girman iyayenka ka sake ni na koma da baya domin ban gaji da rayuwar duniya ba larkur ya daka gurbur tsawa ya ce karbin mun baki haka wannan hallaka ka da hannuna a nan tun kan mai isa ma wajen dodon nan take gurbul ya tsuke bakin sa bai ƙara kyakkyawan motsi ba ba tare da wata fargaba ba lurkur yana nufi inda waɗannan dodanni suke su ko sai suka tsaya kyau suna kallon sa cikin mamaki domin tun da suke zaune a wannan jeji fiye da shekaru ɗari wata halitta ba ta taɓa ganin su ba face ta firgita ko ta yi ƙoƙarin juya da baya amma yau ga waɗansu ƙananan aljanu masu taurin kai da rashin tsoro sun jirfafe su shugaban sai ce yau kuma waɗanda irin ban aljanu muka samu akwai ya kamata mu ga iya gudun ruwansu da irin rashin su shin za su gifta ne ta gabanmu su wuce lafiya kada ɗayan ku ya yunkurin kama su har sai sun shigo cikin mutum kafin shugaban ya gama rufe bakin salarfur da gurbur sun saito zuwa cikin hancinsa ko da suka faɗa cikin hancin sai suka ji kamar kogon dutse suka shiga ba tare da wani jinkiri ba larkur ya zare takobinsa ya fara suka cikin hancin shugaban dodannin ne kwarara ihu mai tsananin firgitarwa wanda ya haddasa girgizar jejin gaba sannan ya ta karkare ya fato abin da ke cikin hancin nasa sai ga jini da sillar kul sun yi fita burgu a wannan lokaci tuni gurmur ya suma tun sa'ar da suka fada cikin hancin saboda tsananin tsoro take gurbur ya ya zuwa karkashin kogin saboda kasancewar jikinsa ya yi nauyi shi kwalar kul sai ya shiga fafata da sauran dodannin shugaban nasu koyi kiɗime ya fita haicinsa, domin har yanzu jini na kwarara daga cikin hancinsa sauran dodannin nan suka yi ta kai larkurwa wura don su damke shi amma sai ya ƙi sakewa ta zilliya da nutsu a cikin kogin sai zamo tamkar walƙiya domin ko rabin daƙiƙa baya yi a waje guda sai dai kaga yana bulla ya bulla can sai da aka samu sa'a guda a cikin wannan hali ko da ya fuskanci cewa wannan zille-zille da yake ba zai kubutar da shi ba sai yake shawara yi wa dodannin nan irin abin da yawa shugabansu haka kuwa al'amarin ya kasance cikin tsananin zafin nama larkur ya rinka fada cikin hancin nasu yana sukansa da takobi cikin rabin sa ya halakar da su gaba ɗaya suka zama gawawaki bayan ya gama da su ne ya nemi abokin tafiyarsa ya rasa kawai sai ya tuna cewa a tun lokacin da suka fada cikin hancin dodon nan gurbur ya suma don haka babu mamaki ya nutse a ƙarƙashin ruwa nan take larkul ya yi ya zuwa karshen kogin ya shiga lalibi bai fi dakika uku ba ya taɓo gangar jikin gurbur kawai sai ya ɗauko shi ya sama da shi da kyar saboda nauyinsa a haka ne larkul ya rinka jan gurbur a saman kogin har ya kai shi bakin gaba ko da sassanyar iska wajen ta buge shi sai farfaɗo ya tashi firgige ta tsorace kuma ya yunkura da nufin ya gudu tarab larkul ya rike shi ya ce kai matsoracin banza duba da mai ganin na gama da su gaba daya burbur ya dubi saman kogin ya ga gawawakin dodannin na kwance a kan ruwa har tsuntsaye sun fara tsatsaga su kawai sai cika da ɗimbin mamaki take su jira ga lulkur da ce hakika ka cika babban ne. in ba dan tare muka zo nan ba sai na ce kai ba aljani ba ne domin shaidancin ka ya fi da aljani Yalkur ya murmushe ce haba gurbul, bari zuga ni ni ma ban yi zaton za mu kubuta ba. Sa'a ce kawai ta zo, tashi mu tafi neman abin da ya kawo. Nan dai suka sake nausa cikin jejin amma zuciyar gurbur cike-cike da wasu wasi tana mai cewa an yi akwai kur cikakken ne. Babu mamaki rabinsa aljan ɗaya rabin dodo. bayan kamar tafiyar dakika sittin ne sallar kur suka iso da daskararren rafin nan mai tsananin sanyi ko da zuwan su wajen sai suka yi ta duba duba a gaɓar rafin ko za su ga zakan yamma amma ko alamunta ba su gani ba dan fa hankulansu suka tashi gurbar ya dubi larkul ya ce ya kai abokina ni kan ina zargin cewa zakan yan nan na can karkashin rafi me zai hana mu shiga cikin mu duba larkul ya kada baki ya ce amma ban taba sanin cewa baka da hankali ba sai yanzu ka dubi ruwan nan ka ga yadda yake tunanin sanyi kamar kankara ni kan ba zan iya shiga ba amma idan za ka iya jaraba ka cikin alamun tsoro-tsoro gurbur ya soka ɗan yatsansa guda a cikin ram take ɗan yatsa ya san dare, ya bushe raƙau gurbur ya rusa ihu ya faɗi kasa yana birgima yana wayo tsana sai da ya kunna wuta ya danna dan yatsa a cikin wutar sannan dan yatsa ya dawo daidai kamar yadda yake da lalkure ya ce in ce ko ka gani da idanunka In da mun yi kuskure mun shiga cikin rafin nan da tun mun zama da sukar lalkure ya shiru yana tunani tsawon wani lokaci daga can sai ya dago kai ya dubi gurgur ya ce ya kai abokina maza ka je ka samu mana gunguma gunguman itatuwa domin mu haɗa gagarumar wuta a wajen nan ko da aka haka sai gurbura ya dubi larkur cikin yanayin mamaki ya ce menene yake maka bisa yin haka larkur ya ce kai dai kawai ka je kai abin da na faɗa babu lokacin bayani da. cikin abin da bai wuce dakika uku ba gurbura ya je ya samo gunguma gunguma itatuwa suka haɗa gagarin mawuta a bakin wannan diskar rarrafi bayan kamar dakika goma sai suka fara jiyo gurnani daga cikin rafin larkur ya dubi gurbur ya ce haba ifa na yi zargin haka lalle za kanyan nan na nan cikin karkashin rafin nan aiko bai gama rufe bakinsa ba ruwan rafin ya baki sai ga wata katuwar zakanya ta taso sama iyakar yawon larkur da kurbur a cikin duniya ba su taɓa ganin zakanya mai girman wannan ba zakanya ta fito gaɓa rafin ta girgiza duk ruwan jikinta ya tsani sannan ta ci gaba da gudanani tana kallon su ba tare da ta yi wani yunkuri ba tiririn sanyi na tashi a gaba ɗaya jikinta sannan kuma hancinta na yoyon majina gurgur ya dubi ya ce ya kai abokina gafa abin nema ya samu me muke jira da ita ne lalkur ya ce dakata tukunna ka san ɗiban zuma a kogon zuma sai da dabara ya kake ganin za mu kullo wannan al'amari gurgur ya ce banda abinka ai ka nuna dabara ƙarfi na fika kawai kafin larko ya ƙara faɗin wani abu sai za kanyan nan ta wata irin gagaruma haniniya wacce sautinta ya cika jejin gaba ɗaya har sai da suka razana kafin su wani yunkuri za kanyar ta yi tsalle sama ta bangaje su kamar an yi jifa da su haka suka yi sama suka faɗo kasu can gefe guda cikin matsanancin hali dukkaninsu suka miƙe zaune da kyar suna numfashi sama-sama kamar waɗanda aka yi wa lilis ita ku za hanyar nan sai ta sake ruguwa a gare su don ta sake banke su cikin tsananin karfin hali kowannen sai zare ta takobinsa suka farmata nan fa aka fara mugun artabu suka sare ta sai dai kaga ga wuta na tashi kamar karfe da karfe ko kwarzanewa ba ta duk inda ta taba jikin sular kur sai kaga wajen ya san dare don tsananin sanyin jikinta sai sun yi sauri sun a wajen wuta sannan za su daina jin zogi da raɗaɗin sanyi al'amarin da ya duk dugun zuma hankalin su kenan za kan yi ta himmatu wajen kokarin ganin ta halaka su babban abin da ya cece su shine ko kaɗan za kan yi ba ta son ta kusanci inda wutar nan take yayin da suka fuskanci haka sai kowannen su ya zari ice mai cin wuta suka rinka kai mata bugu da wutar nan fa suka ruɗa ta kawai sai ta tsalle ta sake fara cikin rafin nan ta nutse ciki suka tsuguna ƙasa suna haki da tunanin mafita gurbur ya ce haƙiƙa ɗiban majinan wannan zakanyar ba ƙaramin aiki ba ne kuma yanzu gashi ta koma cikin rabin nan anya ko za ta sake fitowa larkur ya ajiyar numfashi ya ce abin da ya sa ta fito ɗazu shi zai sake koro ta ta sake fitowa yanzu ka yi sani cewa hutun wannan wutar da muka haɗa ne ke shiga har cikin rafin yana damunta shi yasa ta fito da ta fito kuma muka addabe ta da wutar ta koma ka yi sani cewa wannan zakanya ba za ta iya rayuwa ba a ko'ina cikin jejin nan face a cikin rafin nan lalle za mu mata dole ta sake fitowa tashi mu je mu nemo wasu itatuwa masu yawa nan take suka je suka samu manya-manyan itatuwa masu yawa suka kewaye rafin da itatuwan wuta nan da nan wurin ya dime da tsananin zafi babu shiri zakanyan nan ta fita burgu cikin rafin nan tare da wani jaririn ɗanta duk su biyun jikinsu na karkarwa irin ta mai jin sanyi domin su zafi ne sanyi a jikinsu cikin zafin nama za zakanya ta sake bangaje su larkul suka faɗi ƙasa ta ci gaba da kai musu yakushe da faratan hannunta da niyyar halaka su wannan karan iya ƙarfinta take amfani da shi ko da suka ga haka sai suka sake surar itatuwan wuta suka tasan mata zakanyar ta ja da baya ta tsaya aka fara kallon kallo tsakaninta da su jikinta na kirmar jin raɗaɗin wuta su kuma nasu na kirmar fargaba larkur ya dubi gurgura ya ce ya kai abokina kai sani cewa yau ne ranar da karfi zai halinsa sannan dabara ta samu dama aiki ina son ka karfafa zuciyarka ka yada itin hannunka ka ruga ga zakanyan nan ka rukunkume ta ka matse ta da karbin tsaya ni kuma ne ƙoƙarin lakatan majina hancinta in ya so daga baya ma san yadda za mu halaka ta ko wannan batu sai kurbura ya ce da ai wannan shiri naka daidai yake da ka ce na daba kai na ta kubi a ciki sai dai kai ka je ka rungume ta in ya so ni na lakaci madanar cikin alamun damuwa laukura ya ce ya kai abokina kai sani cewa ba ka da wani zaɓi wanda ya fi abin da na faɗa domin idan ma ba kai hakan ba bukatar ba za ta biya kuma in dai muka ci gaba da kai mata farmaki a haka za ta halaka ba gwarzo uban jarumai ka tuna irin haɗarurrukan da ka shiga a rayuwarka ka tsallake a baya ka tuna irin gagaruman yakunan da ka sha fama ka tuna fa cewa ka yi bugayya da manyan aljanu kuma ka fafata da dudani duk basu ji daɗi wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube. Thank you.